բոլոր նրանց, ում քրտնաջան եւ նպատակասլաց աշխատանքի շնորհիվ հնարավոր եղավ ձևավորել այս խումբը։ Ընդգծելով, որ այն հանդիսանում է Վալոնիայի ու Արցախի մեր ժողովուրդների միջև բարեկամության, փոխադարձ արգանքի ու վստահության խորհրդանիշ եւ կարեւոր դերակատարություն կունենա երկկողմ հարաբերությունների ու փոխգործակցության խորացման գործում։ Նախագահ Սահակյանը Վալոնյան բնութագրել է որպես մեր երկրի համար բարեկամ երկրամաս։ Բելգիայի եւ Եվրոպայի կարևոր միավորումներից մեկը ֆրանկոֆոն հանդրության հանգուցային օղակը, որի հետ ունենք բազմաթիվ ընդհանրություններ աշխարհընկալման, արժեհամակարգի, մշակույթի եւ նիստուկացի մեջ։ Միջոցառման ընթացքում նախագահ Սահակյանն Արցախի հանրապետության ճանաչման գործընթացում ունեցած նշանակալի ավանդի համար երախտագիտություն մեդալ է հանձնել Լյովենի կաթոլիկ համասարանի պատվավոր ռեկտոր Բեռնար Կուլիգին եւ բելգիացի խորհրդարանական Անդրե Դ Բիուսին։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք Բակո Սահակյանը Բրյուսելում հանդիպում է ունեցել Մեծիտան Ընկիլիկիո կաթողիկոս Արամ Արաչինի հետ քննարկվել են հայրենիք սփյուռք եկեղեցի հասարակություն փոխհարաբերություններին, Արցախի ներքին ու արտաքին քաղաքականությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Ես կհավատամ, որ յուրաքանչյուր հայու սրդին մեջ սիրելի ներկայություն է Ղարաբաղը։ Սակայն չի բավեր միայն սիրել Ղարաբաղը, սկացական կերպով մոդենալ Ղարաբաղին, այլ սիրելը պետք է կործի եւ անստարության վերածել մասնակցելով Ղարաբաղի զորացման աշխատանքներում մասնակցելով այն բոլոր ծրագիրներում որոնք կամրաբնթեն Ղարաբաղի անկախությունը այն բոլոր նախաձեռնություններում որոնք զանազան ծևերով մեր ժողովրդի անկախությունը ինքնիշխանությունը ինքնորոշման իրավունքը ավելի կամրացնեմ։ Մեր սահմանները պաշտպանող, մեր արի զինվորներուն գսեմ։ Մենք ցեզի հետ ենք։ Մեր պատմության հայրերը, սուրբերը, նահատակները ցեզի հետ են։ Կաղոթենք ցեզի համար։ Կզորակցինք ցեզի։ Որքան Ղարաբաղը լա ամուր, Հայաստանը մի լա ամուր եւ որպես Հայաստանը ու Ղարաբաղը մնան ամուր, սփյուռքը մի լա ամուր։ Եկեք այս հասկացությամբ այս քիդակցությամբ եւ այս նախանցախնդրությամբ մասնագից դառնանք Ղարաբաղի հզորացման բոլոր աշխատանքներում Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է Արցախի հանրապետության պետական նախարար Արայիկ Արությունյանը հոկտեմբերի 19-ին եւ 20-ին Մարտակերտ եւ Մարտունի քաղաքներում նշված շրջանների համայնքների ղեկավարների, գյուղատնտեսության պատասխանատուների եւ խոշոր հողագործների մասնակցությամբ անցկացրել է աշխատանքային խորհրդակցություններ գյուղատնտեսական աշխատանքների եւ տեղական ինքնակառավարման բնակավարի բարեփոխումների շուրջ։ Խորհրդակցությունների ընթացքում պետնախարարին զեկուցվել են գյուղատնտեսական ընթացիկ աշխատանքների, արկա խնդիրների ու անցնող տարում գրանցված ցուցանիշների մասին։ Արայիկ Հարությունյանը բավարար է գնահատել ներկայացված արդյունքները եւ մանրամասն անդրադարձել ոլորտում իրականացվելիք ծրագրերին, որոնք ամրագրված կլինեն գյուղատնտեսության զարգացման հայեցակարգում։ Արայիկ Հարությունյանն անդրադարձել է նաև անասնապահության փակ պահվածքի, ցանկաշրջանառության եւ գյուղամերձ տարածքների մշակման հետ կապված մի շարք խնդիրների։ Նա կարևորել է տեղական ինքնակառավարման մարմինների ակտիվ դերակատարությունը դրանց լուծման հարցում։ Խոսելով ներշրջանային ճանապարհների բարեկարգման եւ վերահսկողության մասին, պետնախարարը նշել է, որ շուտով շրջանների վարչակազմերին համապատասխան տեխնիկական հնարավորություններ են տրվելու, որ เป զի տեղական իշխանությունների միջոցով արկա խնդիրները ժամանակին եւ արդյունավետ լուծում ստանան։ Հոկտեմբերի 15-ից 21-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախա ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում Հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է հիմնականում հրաձգային զինատեսակներից, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 2300 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը տիրապետում են օպերատիվ մարտավարական իրադրությանը եւ անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկում մարտական դիրքերի պահպանությունը հուսալիորեն կազմակերպելու համար։ Նույն աղբյուրի համաձայն հոկտեմբերի 20-ին նախնական տվյալների համաձայն զենքի օգտագործման կանոնների խախտման հետևանքով մահացու հրազենային վիրավորում են ստացել Պաշտպանության բանակի զինծառայողներ 1998 թվականին ծնված Արամ Սիրեկանի Խաչատրյանը եւ 1997 թվականին ծնված Հրաչ Արարատի Ավետիսյանը։ Մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։ Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորստյան ցաներ վիշտը եւ իր զորակցությունը հայտնում մահացած զինծառայողների ընտանիքների անդամներին, հարազատներին ու ծառայեկիցներին։ Հոկտեմբերի 20-ին Արցախի պաշտպանության բանակի շտաբի նիստերի դահլիճում տեղի է ունեցել հոկտեմբերի 17-ից 20-ն անցկացված բազմաստիճան հրամանատարաշտաբային զորավարժության արդյունքների ամփոփմանը նվիրված խորհրդակցություն։ Խորհրդակցության ժամանակ վերլուծվել են համաբանակային նշանակության զորավարժության արդյունքները, գնահատվել մասնակից զորամասերի եւ ստորաբաժանումների մարտական պատրաստությունն ու պատրաստականությունը։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, հրամանատարաշտաբային զորավարժության արդյունքները եւս մեկ անգամ փաստել են, որ Պաշտպանության բանակի վարչությունը, միավորումների եւ զորամասերի հրամկազմը գտնվում են պատրաստության բարձր մակարդակի վրա, ունակ են կայացնելու եւ իրագործելու գրագետ ու հաջողության տանող որոշումներ, համարժեք արձագանքելու արկա եւ փոփոխվող մարտական իրավիճակներին։ Ամփոփիչ խորհրդակցության ավարտին տեղի ունեցել զորախաղերի ընթացքում առավել բարձր ցուցանիշներ արձանագրած զինծառայողների ապարքեվատրման արարողություն։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ Հոկտեմբերի 20-ին Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Մասի Իսմայելյանը Եվրամիություն Արցախ համագործակցության հերանեկարները որպես ներդրում հարավային Կովկասում խաղաղության եւ կայունության գործում թեմայով ելույթ է ունեցել Բրյուսելում Հայաստանի եվրոպացի բարեկամներ ոչ կառավարական կազմակերպության կողմից կազմակերպված կլոր սեղանին։ Իր ելույթում Իսմայելյանը ներկայացրել է այն մարտահրավերները, որոնց բախվում է հարավային Կովկասը, նշելով, որ տարածաշրջանում խաղաղությանն ու անվտանգությանն ուղղված սպառնալիքի հիմնական աղբյուրներն են միջազգային իրավունքի նկատմամբ Ադրբեջանի ժխտողական վերաբերմունքը եւ Արցախի քաղաքացիների հիմնարար իրավունքների եւ Արցախի հանրապետության գոյության իսկ իրավունքի անտեսումը։ Արճակատման տրամաբանություն պարտադրելով ադրբեջանական իշխանությունները ցուցադրում են, որ իրենց նպատակը ոչ թե երկխոսության միջոցով խաղաղության հասնելն է, այլ միակողմանի ռազմաքաղաքական առավելություն ստանալը։ Արցախի արտաքին գործերի նախարարը համոզմունք է հայտնել, որ Եվրամիություն Արցախ համագործակցությունը կայունացնող դեր կխաղա եւ կդառնա կարևոր ներդերում հարավային Կովկասում տևական խաղաղության հաստատման գործում։ Նա ընդգծել է, որ մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների խթանումը չպետք է պատանդ դառնա Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության չկարգավորվածությանը, իսկ Արցախի չճանաչված կարգավիճակը չպետք է խոչընդոտ հանդիսանա Արցախի եւ Եվրամիության միջև համագործակցության համար։ Ելնելով այն հարցադրումներից, որոնք մենք ստացանք, կարող ենք նման եզրակացություն անել, որ բոլորը արդեն հասկանում են, որ նման ձևի հնարավոր չշարունակվի, որ Արցախը թեկուզ ոչ ճանաչված պետություն է, բայց այնտեղ կա ժողովուրդ, կա հասարակություն, որը պետք է հնարավորություն ունենա զարգանալու եւ այդ ապաշրջափակման խնդիրը պետք է լուծվի եւ այդ հնարավորությունները պետք է ստեղծեն առաջին հերթին հենց հումանիտար ոլորտում լինի դա կրթություն, առողջապահություն եւ այլն, որ մեր ժողովուրդը կարողանա օգտվել այն ամենից, ինչը կարող են օգտվել ճանաչված պետությունների ժողովուրդները։ Այս առումով տեղաշարժ կա եւ մենք այս միտումը պետք է զարգացնենք եւ մեր կողմից պատրաստակամություն ենք հայտնել, որ Արցախի իշխանությունները բաց են համագործակցության համար Եվրոպայի միության կառույցների հետ։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Արցախի գյուղատնտեսության նախարարությունում 3 տեղի է ունեցել 1 տարի առաջ ստեղծված Արցախի մեղվագործների ասոցիացիայի հրավիրած Անդրանիկ խորհրդաժողովը։ Օրակարգում մեղվաբուծության հիմնախնդիրներն ու զարգացման հերանեկարներն էին։ Յուրա Վանյանի ռեպորտաժը։ Երբ ռուսաստանցի հայտնի մեղվաբույծ Պանսկի սոտ ընկերության տնորեն մեր հայրենակից Սուրեն Գրիգորյանը 2 տարի առաջ եկավ Արցախ, մեղվաբուծության ոլորտում զգալի աշխուժություն սկիզբ առավ։ Արցախցի մեղվաբույծները սկսեցին համագործակցել Սուրեն Գրիգորյանի հետ, կիրառել նրա առաջարկած տեխնոլոգիաներն ու հետևել, այսպես ասած, խաղի նոր կանոններին։ Мы вместе с Министерством сельскохозяйства разработали механизмы, которые связаны с ветеринарной. Մենք գյուղատնտեսության նախարարության հետ ստեղծել ենք մեխանիզմներ մեղվափեթակների սանիտարական վիճակը գնահատելու, փեթակների անձնագրեր պատրաստելու եւ մեղրի լաբորատոր փորձաքննություն կազմակերպելու համար։ Սա դեպի մեր նպատակները տանող ճանապարհին ամենակարևոր քայլն է, առանց որի չենք կարող արտաքին շուկա դուրս գալ։ Մեղվաբուծությունը միայն մեղրի արտադրություն չէ, խորհրդաժողովի իր ելույթում նշեց Սուրեն Գրիգորյանը։ Մեղրից կարելի է տասնյակ մթերքներ ստանալ, այն դարձնելով տնտեսության կարևոր ու զարգացած ճյուղերից մեկը։ Հայտնի մեղվաբույծի պլանները նույնիսկ ավելի հեռուն են գնում։ Պետք է ձգտել, որ เป զի Արցախում մեղվաբուծությունը հասցվի արդյունաբերական մակարդակի։ Следующий этап, который у нас есть, это развитие промышленного. Հաջորդ քայլը, որ մենք պետք է անենք, արդյունաբերական մեղվաբուծության զարգացումն է, որովհետև արտաքին շուկա դուրս գալու համար որակի հետ նաև քանակ է պետք։ Արցախում մեր հաջորդ ռազմավարական քայլը ծավալների աճն է լինելու։ Ըստ երևույթին այս ամենը շատ իրատեսական է, եթե հաշվի առնենք Արցախի բնակլիմայական պայմանները, որոնք իդեալական են բարձրակարգ մեղր ստանալու համար։ Մնում է միայն բավարարել այսպես ասած եվրոպական պահանջները։ Սուրեն Գրիգորյանի հավաստմամբ դա զուտ փաստաթղթային խնդիր է, որովհետև Արցախյան մեղրը նրա գնահատմամբ բարձրակարգ է իր որակական հատկանիշներով։ Իսկ այդ պահանջները հեշտությամբ կարելի է բավարարել մեղրը փորձակնության ենթարկելով Երևանում գործող եվրոպական սանիտարական լաբորատորիայում։ Այդ փաստաթղթ փաստաթուղթը մեզ կօգնի դուրս գալ եվրոպական շուկա, նշեց Սուրեն Գրիգորյանը։ Խորհրդաժողովին խոսվեց նաև մեղվաբուծությանը գիտականորեն մոտենալու անհրաժեշտության մասին։ Պետք է ասել, որ արդեն իսկ համագործակցություն կա մեղվաբույծների ասոցիացիայի եւ Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի միջև, այնպես որ նպատակին հասնելու ճանապարհին կարևորագույն քայլերն արդեն արված են։ Մնում է միայն համագործակցել ու խնդիրները միասնական ուժերով լուծել, ինչին եւ միտված էր խորհրդաժողովը։ Յուլիա Վանյան, այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Արաբաբլոյանի գլխավորած պատվիրակությունը Վարշավայում հանդիպել է Հայաստանի Հանրապետության Սեյմի մարշալեկ Մարեկ Կուրչինսկու հետ։ Խոսելով Ղարաբաղյան հիմնախնդրի մասին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահն ընդգծել է, որ Հայաստանը խաղաղ կարգավորման այլընտրանք չի տեսնում։ Հայաստանի խորհրդարանի ղեկավարը անդրադառնալով անցած տարվա ապրիլին Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմին նշել է, որ ադրբեջանական կողմի իրականացրած վայրագությունները եւս մեկ անգամ ցույց տվեցին մարդկային կյանքի հանդեպ Ադրբեջանի ղեկավարության վերաբերմունքը։ Ադրբեջանցիների նկարահանած այսպես ասած հայկական ֆաշիզմ խորագիրը կրող ֆիլմն ընդգրկվել է Ռուսաստանի ծայրահեղական նյութերի դաշնային ցանկում։ Ադրբեջանը Կովկասում հայերի վրա վերաբնակեցումից ի վեր բարերով սկսվող եւ Ադրբեջանին որպես ագրեսիայի զոհի բարերով ավարտվող ադրբեջանական ֆիլմը, որի տևողությունում 1 ժամ 5 րոպե 59 վայրկյանը ծայրահեղական նյութ է ճանաչվել, ասվում է Ռուսաստանի Դաշնության արտարադատության նախարարության պաշտոնական կայքում։ Ռուսական դատարանի որոշմամբ ֆիլմի ցուցադրությունը Ռուսաստանի տարածքում արգելվել է։ Հոկտեմբերի 20-ին Ստեփանակերտում տեղի ունեցել Սքո երթ՝ Իշտակ հայազգի մեծ գործարար եւ բարերար Լևոն Հայրապետյանի։ Մեծ գործարար եւ բարերարի հովանավորությամբ կառուցված Սիրո փուրակից երթի մասնակիցները պաստառներով ու բարերարի նկարներով շարժվել են Մայրաքաղաքի Սուրբ Հակոբ եկեղեցի, որտեղ էլ նրա հիշատակին կազմակերպվել է մոմավառություն։ Իսկ այսօր Գանձասարվանական համալիրում պատարակ է մատուցվել բարերարի հիշատակին։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Բերձորի համար երկու միջնակարգ դպրոցում Աշն Անտոնին նվիրված միջոցառման մասին հերրախոսակապով հաղորդում է Քաշաթաղի շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Սոհրաբ Արքոյանը։ Մասնակից եղած դրսոշախի ողջ հանձնակազմը, ինչպես նաև ծնողներ յուրեր։ Դպրոցի տնօրենի տեղակալ Նորա Մազարյանի կազմակերպմամբ երկրորդի 12-րդ դասարանների աշակերտները դասեկների գլխավորությամբ ծնողների աջակցությամբ ուղղությամբ պատրաստել էին տոնի։ Յուրաքանչյուր դասարան ցեղան էր ձևավորել, որը լի էր ասնան բարեկներով, աշակերտների դեպքով պատրաստված ուտեստներով, նյութերով։ Բացի բերքու բարիքի ցուցադրումից աշակերտները մրցեցին նաև ասմունքում, համապատում խաղերում, մարզական ձևերում, պարային կատարումներով, հումորային համարներով։ Սակայն միջոցառման վերջնական նպատակը միասնություն է, միասնապար շուրջ բարձրն Ակտիվ մասնակցության համար պատվոգիրը բաժին ասավ առաջին դասարանցիներից, ովքեր չէին մասնակցում մրցույթին, սակայն միջոցառման ընթացքում հատկապես բարային կատարումների ժամանակ շատ ակտիվ էին։ Ֆոնը դարձել է ավանդական, ունի մի քանի տարվա պատմություն եւ իրականացվում է հոկտեմբերին։ Այս ուս տարում կրթօջախ ունի 186 աշակերտ եւ գրեթե բոլորը մասնակից եղան տոնին մարզասերների համար։ Ալբանիայի Դուրես քաղաքում